Desentralizazio legearen irukaren aktako lehen partea, ekintza publikoaren modernizazioa eta metropoloak eh, zehaztu nahi duen tekstua, ez da badatzen ari da eguna abuetan deputatuen artean. Deputatu batzar nagusirat presentatu haintzin, atzo eta gaur landua da lege komisioan. Kari hortarat, kolet kapdeviel, emengo deputatuak presentatu du eskualeriko lurralde kolektibitatearen eskakizuna. Justement, je suis élu d'un territoire, le Pays Basque, qui demande à être reconnu. Eskualeriko autetxianiz. Lugalde horrek ezagupena galdeiten du eta kompetentzien betetzia eskatzen, esparru errepublikano baten baita misten da. Exerze de kompetenz dans un cadre strictement republikan. Komisio horretan zen Marilis Lebranchu ministroak erantzuna eman du motz-motza kolet kapduvielek egin galdeari baita ere aipatu Espainiakek egin azuen emendakin proposamena. Il n'y aura pas de collectivité territoriale nouvelle inventée uniquement pour le Pays Basque. Ez l'ural de kolektibitate berri eta asmaturik izanen eskualegiarentzat bereziki. Parlementaire, en revanche, Atik, gisa hortako eremu geografiko bat, lujalde poloaz eta metropolitanoaz ardura dadien berri onaraiteke. Territorial ou du pôle métropolitain pour s'organiser, alors là, c'est une effectivement bonne nouvelle. Onartuak diren proposamen horiek, ez da bazatuak izanen dira deputatuen gambaran ondoko asteetan.